بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Glorifica el nombre de tu Señor, el Altísimo, الذي خلق فسوى quien ha creado todo con perfección y armonía ha determinado el sustento o modo de vida de toda criatura y las ha guiado hacia ello y hace brotar el pasto فجعله غثاء أحوى que convierte después tras secarse en heno oscuro سنقرئك فلا تنسى nosotros te enseñaremos el Corán oh Muhammad y haremos que no lo olvides الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى excepto lo que queramos en verdad tu señor conoce todo lo manifiesto y lo oculto ونيسرك لليسرى y facilitaremos para ti todos tus asuntos y los preceptos de la religión. Exhorta pues a los hombres por si le es de beneficio. Quienes teman a Allah reflexionarán sobre la exhortación y la aceptarán y las despreciarán los desdichados. Que entrarán en el fuego. Donde ni morirán ni vivirán. En verdad, triunfarán quienes se purifiquen de la incredulidad. وذكر اسم ربه فصلى glorifiquen el nombre de su Señor y realicen el salat بل تؤثرون الحياه الدنيا no obstante oh hombres prefieren la vida terrenal والاخره خير وابقى a pesar de que la otra vida en el paraíso es mejor y más duradera. Ciertamente, esto que ha sido mencionado aparecía en las primeras revelaciones. En las que recibieron Abraham y Moisés.